Nova fix substanzo helpas perdi peson. Tro peso estas staure pli grandigianta problemo. Esploristoi estas convincitai che nova medicamento ne nur povas helpi en la contraubatalo de gras corpezzo, sed che gi samtempe plibonigas la sanga in valoroin. La medicamento iam estas aprobita por la terapio contra u diabeto. Tropeso estas por la trafitae homoi problemo. Sequae malsanoi, stigmatijoi farde cun homoi, cae ripetigiantae malsuccesoi ce la clopodado perdi peson, estas nur quelcae exemploi pri cio homoi devas occupigi. Ciel bele estus, se existus medicamento, per ciu la tropezo povus esti successe contrau batalata. Esploristoi, el plurai landoi, focusigis pri tia medicamento, cae testis gian efficon. La effic substanzo cun la nomo semaglutido estis testata ce pli ol naucent patientoi. La nova substanzo, quio jam estas applicata en la terapio contra o diabeto, efficas simile al intestai hormonoi, quioi productas senton de satigio. En la monscalae esploroi, en quioi ancau parto prenis te amo el universitato en Tristeno, povis constatigi signifa reducto de la corpa peso compare al dono de placeboi. Plei multe da corpa peso perdis tiui ciui estis ricevintai la plei altan doson da semaclutido. Oni povis observi reducton de peso degis dexep procentoi de la comenza corpa peso. La semaina dono de semaglutido tra periodo de quindectu semainoi do ebligis remeti personon cun corpa mas indexo de tridec quin al indexo de dudecnau. Tiel tiu persono povis esti reclassifita de gras corpa al tropeza. La paciento ne nur perdis peson, sed bone eltenis semaglutidon. La crom efficoi ne estas considereblai kiel crisai, accentas la estro de la teamo el dresteno. Sed ne nur mal altigis la peso ce la test personoi, ancau la mesur valoroi de sanga sucero, sangai grassoi, cae sanga premo mal altigis la dono de la medicamento tra quindec tu semainoi estis combinita cun consilado pri nutrado cae cun corpa activezzo. La crom efficoi concernis la inteston depende de la doso. La esploristoi estas certai che la resultoi rilate alla nova efic substanzo presentas la comenzon de nova erao en la nova per medicamenta terapio de gras corpezzo cae tropezo, char eblas per unu efic substanzo attaci sam tempe du problemoin. Semaglutido nome ne nur helpas reducti peson, sed gi povas ancao reducti la causoin por malsanoi de coro cae de angioi. Gis nun tamen ancorau la nova efic substanzo semaglutido ne estas approbita por la terapio contra u gras corpezzo cae tro peso.